Teman saya pinjam uang saya Memberikan jaminan nilainya lebih besar dari pinjaman Dan berjanji akan membayar dalam 3 bulan Seandainya tidak membayar dalam waktu 3 bulan Maka jaminannya untuk saya Bagaimana hukumnya? Ambillah Walaupun lebih Kan sudah tadi di awal Bukan riba itu Riba itu pinjaman berlebih Ini bukan pinjaman Ini namanya jaminan Mamin Ini kukasih engkau Nanti kalau kau tak bayar Ambillah tapi seharga pinjaman Lalu kau ambil lebih Haram Tapi kalau kita nanti sampai tiga bulan tak bayar, Ambil semuanya Maka tidak riba Ambillah semuanya nah, ha, Ini tentang masalah Barang yang dijadikan sebagai rahan Gadai Bukan hutang yang dibayar lebih nah, ha, Dipahami akadnya baik-baik Yang menyebabkan dia halal dengan haram Bukan lebihnya Tapi akadnya akadnya apakah akad jual beli apakah akad dain pinjam meminjam apakah akad gadai menggadai tolong terangkan hadis tentang sholat witir jelaskan cara mengerjakannya menurut mazhab syafi'i sholat witir itu cara melaksanakannya bisa tiga rakaat satu salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan fardu maghrib bisa lagi caranya dua rakaat tambah satu yang dua rakaat itu namanya syafa' yang satu itu namanya witr wal fajri walayalin ashri wasyafi wal watri syafa' tapi dia masih sepaket Masjid di daerah lain Tiga rakaat satu salam Masjid Raya Masjid An-Nur Dua rakaat salam Tegak lagi satu rakaat salam Dua-duanya sunnah Sudah saya bahas Dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan Buku cetaknya ada Di Playstore ada Lima tahun yang lalu buku itu sudah dicetak Kemana aja selama ini Bacalah Saya ulang balik Tiga rakaat satu salam Tak pakai tasyahud Dua rakaat salam Tambah satu salam Mazhab syafi'i pakai yang mana? Afdal yang dua satu Mengapa yang dua satu itu afdal? Iftitahnya dua kali Tasyahudnya dua kali Salamnya dua kali Makin banyak amalnya Makin banyak pahalanya Dua-duanya sunnah, tak ada yang bid'ah. Ijazahkan eh, ijazahkan eh, hadis ijazah apa ini? Mohon diijazahkan pada saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Saya ijazahkan buku 37 masalah populer, buku 33 fatwa seputar kurban, buku 30 fatwa seputar Ramadan. Buku 39 tanya jawab salat. Ijazatan ammah kepada semua yang hadir malam. Qabiltu. Kalau ada orang ngasih ijazah, qabiltu, aku terima. Sama macam akad nikah, qabiltu, aku terima. Apakah sah salat tanpa azan? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid 40 ribu tipis. Sulaiman Rashid dari Lampung dapat gelar ijazah dari Al-Azhar tahun 1935 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Fikih Syafi'i asli apa kata Buya Hamka ketika membaca Fikih Islam Sulaiman Rashid di Yogyakarta andailah aku menulis belum tentu bahasanya seindah ini diakui Buya Hamka itu buku dasar Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana sunat wakat Azan itu tidak masuk rukun, syarat, wajib, sholat Tak masuk rukun, tak masuk syarat, tak masuk wajib Tapi azan dikumandangkan untuk menunjukkan masuk waktu dan memanggil orang sholat Guna azan itu dua Pertama, ngasih tahu orang sekiranya waktu sudah masuk Yang kedua, marilah sembahyang Maka dipanggillah dengan azan jadi kalau ada masjid tak mengumandangkan azan, maka dia tidak menyenggarakan syiar Islam. Karena azan itu syiar, menunjukkan kebesaran Allah, mengabdikan diri pada agama Allah, tapi salatnya tetap sah karena tak bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Karena kejadian Bapak lagi tempat tinggal saya karena tak berapa menit azan. Telat beberapa menit azan tapi iqamat masih ada sekitar 4 menit kalau waktu sudah lewat dalam kitab majmuk syarah muhazab saya menterjemahnya beberapa juz kalau waktu sudah lewat tidak lagi dianjurkan azan karena orang yang sudah sholat nanti menyangka sholatnya belum masuk waktu kalau sudah lewat waktu tak lagi disyariatkan azan karena orang yang sudah sholat waktu awal tadi masuk bagi yang dia tak punya kalender tak punya jam dia sangka oh kalau gitu aku tadi sholat belum masuk waktu tapi zaman sekarang tak apa-apa karena semua orang sudah tahu bahwa waktu zuhur di Pekanbaru waktu isya jam 7.30 habis itu jam 9 azan orang orang sudah tahu oh, itu mungkin tadi ada pengajian untuk ngasih tahu bahwa ada sholat isya lagi bagi yang belum sholat isya mohon di akhir majelis saya minta didoakan buat orang tua terutama buat ibu mak saya agar diangkat penyakitnya insyaallah di akhir majlis kita berdoa supaya kita sehat bisa melaksanakan puasa Ramadan insyaallah bagaimana kita bisa selalu istiqamah dalam menuntut ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah apa maknanya la ilaha illallah diawali dengan fa'lam berilmu dulu wujud idam baqa mukhalafatul awadis ya mugu bin nafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalab berilmu dulu tentang la ilaha illallah. Tidak sah amal kalau tak ada ilmu. Man ahdatha siapa yang membuat-buat amal? Laisa lagi amruna yang bukan diajarkan nabi, tak ada ilmunya, fahuwa raddun. Maka amal tu mardud, tak diterima Allah. Ayah saya dulu bekerja di toko emas. Dulu dia sering membuat perhiasan bentuk salib. Kini dia masih bekerja di sana, tapi di bagian yang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jangan bekerja di tempat yang terkait dengan ibadah, ritual. Bekerja di tempat non-muslim boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tak melarang. Mengambil nimba air. Dikasih upah untuk makan. Boleh. Karena tak ada terkait dengan agama. Tapi kalau terkait dengan ritual agama, wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin